Latinoamerikako film ugari ikusi aldi izanen dira urten dokumentalak, fiziozko luzemetraiak, laburmetraiak, bai, orotariko lanak ikusi aldi izango dira Guatemala, Mexiko, Brasil, Chile, Kuba edo eta Argentinako ekoizpenak gurera ekarriz. Baina azpimarratuko dugu aurten herrialde bat izanen dela ere horretan. Kolombiari harreta berezia eskainiko diote. Bertako zinemaren ale bat erakusteaz gain, konzertu, literatur itzordu erakusketa eta eztabaidak ere antolatu dituztelari. Baza Karlandi, festivaleko delegatu nagusiak, Alors, le programme colombien, il est à l'image du festival, c'est-à-dire que... Kolombiari eskeinetako atala, festivalaren irudikoa dela errandik. Festivalak, zinemaren eta beste arte moten artean zubia eginez, osatzen baitu programazioa. Cet d'identité, c'est que euh, Eta festivalak duen berezitasuna, hortan oinarritzen dela ere azpimarratu nahi izan du. Zinema ardatz bada ere, beste adierazpen kulturalekin gurutzatzea bilatzen baitute literatura dela, erakusketekin, gizarte eztabaidekin edo eta musika proposamenekin ere. Le concert aurten beraz eh, Kolombiara begira jarri badira Jakalandi e, eh, festivaleko delegatu nagusiak errandigu. Justement dans cette idée de de de cinema eta beste adierazpen moten arteko gurutzatze hortan Kolombia izanik aurtengo festivalaren bihotza ere Kolombia ipatu eta ezin izan dutela Gabriel García Márquez idazlea atzean utzi. García Márquez c'est non seulement un prix Nobel, c'est non seulement 18 films à peu près adaptés au cinéma, Idazle kolombiarrak Nobel saria eskuratzeaz gain zineman ere arrasto utzi baitu eta gidoigintzan egindako lana bereziki omenduko dute aurtengo festivalean. Qu'on a voulu euh, rendre hommage en quelque sorte à la fois en allant chercher des films euh, relativement rares et en invitant euh, deux, de grands connaisseurs de Garcia Marquez dans une table ronde euh, qui aura lieu le jeudi, si je ne me trompe pas. Los quiero ver en la iglesia rezando un rosario a cada uno de ustedes. entzun duz. Gabriel García Márquezen eh, lanetan inarrituriko bost film urbilduko dituzte aurtengo festivalunetara eta horien artean arribitxeak ere aurkitu izango direlarik ez da. Eta baita ere azpimarratu nahi izan du mai inguru bat antolatu dutela iraiaren hogeita zortzirako ostegunarekin iragango dena ba, festivaleko herrizkan, kasinoan hain zuzen, eta bertan e, ba, Gabriel García Márquez eh, eta zinemaren arteko loturaz eh, mintzatzeko, Jorge Sánchez, Maria Lourdes Cortés eta Sergio Becerra gonbidatu dituzte. Ba, Kolombiari begira eta leizberdinak aurkitu izango ditugu horien artean, bakearen fabrika izenburupean antolatu duten ba, sail berezia ipagenezake bi mai inguru eta Natalia Orozkoren El silencio de los fusiles filmaren eh, proiektzioarekin Kolombiako bake prozesuaren inguruan interesatuko direlarik. ¿Quién empezó la guerra? ¿Quién es el mayor victimizador? Estado, paramilitares, FARC. Es uno de los conflictos más violentos del mundo. Y eso es lo que tenemos que tener en claro los colombianos. Ba, Natalia Orozkoren El Silencio de los Fusibles e, filmearen pasarte txiki bat entzun duzue eta Kolombiara begira jartzen den eh, festivalunen baitan ere aipatuko dugu atal berezi bat ere ireki dutela Kolombiako zinemagintzaren eh, bilakaeraz mintzatzeko. Sak Alandi festivaleko delegatu nagusia. Ia, uh, tutun parti uh, kon aple euh, generazioa Euh, de 8 film presenté en présence de 4 réalisateurs. Atal berezi bat ere bada, belaun efektua izenarekin. Zortzi film erakutsiak izanen dira bertan, errandigunaz eta lau errealizadore urbilduko dira miarritzera filmen aurkeztera eta baita ez da ere. Zinemak, Kolombiako zinemak biziduen garai berriaz mintzatzeko maien guru bat antolatu baitute, izan ere orain bosei urte, Kolombiako zinemak loraldi Euh, euh, là, en ce moment, on sent, euh, on sent quand on va en Colombie, on sent l'énergie de, de, des jeunes réalisateurs, de cette envie de faire du cinéma, la multiplication des écoles euh, là-bas, et l'expression de cette énergie-là. Ta ba Colombiako zinemagintzaren bilaka eraz, mintzatzeko aukera izanen delarik aurtengo festivalean, azpimarratuko dugu, eh, Kolombia izanen bada aurtengo ardatza, beste herrialdetako lanek ere presentzia izanen dutela. Miarritzeko Latinoamerikako festivalean, lehiaketan aurten dokumentalak, labur eta fikziozko luze sailak ikusi izanen dira. Eta fikziozko luzemetraien sailari dagokionez, hautespen batzordeko lizildekalanek errandigunaz. Uh, de film ki viennent uh, de multiples horizon, avec euh, de film du Venezuela. Luzemetraien sailan lehiaketarako, bazter ezberdinetatik, etorritako filmak hautatu dituztela kontatu digu. Bi Venezuela-tik, Iru Argentinatik, e, film Brasildar bat, Kolombiar beste filme bat, eh, Txileko bat eta Uruguayeko beste filme batekin, orotara amar lan ikusia izango dira, lehiaketan aurten eta gainera erranduten ez aurtengo festivalak nola baitere emakumeak omendu nahi izan ditu amar errealizadoretik lau emakumeak eh, baitira azken urteotan Latinoamerikako zinemagintzan emakumeek lekua ere hartu dutela azpimarratu arre, eh, errenen dugu sail ezberdinen bidez miarritzeko Latinoamerikako festivalak Ego Amerikako zinemagintzan egiten denaren ale bat eh, urbilduko digula urten ere solasgune eta jarduera paraleloan itzere proposatuz. Aste bete ziraganen da aurtengoan festivala iraiaren ogoita bostetik urriaren bat abitarte eta argibideak nahi badituzue uebikoitzeroaldiz.festivaldubiarritz.com webunera jo dezakezu. y sigo aquí mi ventana. Un suspiro y espero, miro el cielo, ventana. Cae la lluvia, ventana. Sopla el viento, ventana. Y hace frío, Alea. Asi naiz dena jasotzen, maleta trastez betetzen, galduta nagorain, eta ez txera bueltatzen, legazkinaren zainago, airera salto egiteko, itxaron gela da, tanik ez dut astirik galtzeko. Panogen taldeaz interesatuko gara orain, Donostiako talde gazte junek berriki plazaratu baitu, hiru kantu osaturiko diska. Beraien lanaren erakusle, argitara eman dute lan hau, eta alabada guk ba, setasun zunbaitzu bilduko ditugu gaur, jakinik, nogen taldeko marke eh, Markel Idigoraz eta Alexi mintzatu bagara, ba, bihar entzunari izango duzuela, elkarrizketa osorik kantuzkantu emankizunean. kizunean. Zango dugu, Daniela atik eh, datorren hitz bat eh, dela, nogen, e, baita liz, ere, ez, e, diskari zenburu ematen diona, eta guzti honen atzean dagoena ongi ulertzeko, irakurri dana, e, zu, Markel, egintzen nuen Erasmus batetik e, ateratako, ez, e, usta bada, ere? Bai, bai, bueno, e, lera gotik kalexeta ezagutzen ginen, eta beti konpartitzen genuen musika gure artean, baina egia esan, izan zela pixkat puntu, inflexio puntu bat, ni dinamarkarra jun, kuriosidadeak edo egin zian, nire eraman nuen o, ukelelearekin pixkat eh, salseatzea, eta hortikan ba, zenbait bozeto, zenbait kantu batean itun, eta alexi bidalin eta hor garaian zegoen ere e, eh, maili abeslariari ere, eta erabaki genuen zehoz esortzea ba, kantu horiek gero evoluzionatzeko eta zeo egiteko eta ba hortikan e, Dinamarkako ba hori mami hor hori e, ba e, zati horiek bihurtu dira ba orain oraingoan mhm. Nogen hitzak zer erran nahi du? E, biluzik. Biluzik. Bai. Eta Liz? Liz argia. Argia. Bai. Eta horrek fiskat adierazten du ere e, zer taldea zareten eta zer lana aurkitu izango dugun. E, irakurri dut argia, e, zuen alderik argitxuena ere plasmatzen duzuela lan hortara datorrela ere itza. Bai, bai. Eta eh, biluzik? Biluzik ere. E, esan daiteke gure izenaren ba, pixka bat arrazoia bikoitza dela. Pixkat e, eh, neri zaila egiten zait ondo espresatzea, ondo esplikatzea, baina gauza da, e, guk konsideratzen dugu e, estenatokira igotzen geran momentuan, ja, biluzten ari gerala nolabait gure kantuekin, baina ez garela biluzten fizikoki, ba, arroparekin jotzen dugu lako. Orduan, e, nolabait musika horrek jazten gaitu. Nogen hitz hori ere, eraberean biluzik, biluztun, biluzten geralako, baina nogen danieraz e, izanik, ba, nolabait daniera horrek jantzten gaitu. Orduan, sanai bikoitz hori dauka. E, e jantzen zer eh, zentzutan esan duzu? E, eh, jantzen, ba, e, arropaz, arroparekin bai. jantzi. Bai. E, orduan, hori, hori da, asunto, igual ez da, asunto ulertzen. Bai, hango e, influentziak ere nabari baitira zuen danetan, edo? E, hango musikaren... E... Musika, hango musikaren influentzirik ez dago, e, gehiago da, han e, eh, lekuak neganuk eukizuen influenzia hori bera. Musikala baino gehiago, e, espirituala, edo ezakit nola adirazi baino bai. E, irakurri duan azere, sorkuntza lanetara iritsi entzin ere, ala, ez? eskintzen zenituzten, zuzenekoetan hori da? Hori da, bai. E, karo, gure lehenengo kontzertutan, gure, gure gusta propioko abestiak e, iru, lau, bost, osea, <laughs> ez ditzen iristen ordu erdeko saioa egiteko zikira. Orduan, e, bai egin ditugu bertxioak, beti saiatu izan gera eh, ez bertxio oso fidelak egiten. E, osea, ez talde, ez bertxionatzen dugun taldeak bezala sonatzen baizik eta pixka eta beste hori gure, gure esparrura ekarri eta azkenean sonatzea nogen, baino, baino beste zeo zer abesten. Mhm. Eta... Eta orain gaur egun uste ez daukagula bersiorik ja. Dagona da bat e, Kansas City, dala gure bertsio berezienetako bat, kutxunen esango nuke, zein genuen euskera Ez da bakarrik e, beraien abesti hartu duguna, bizik eta hitza, bueno, eta hitzak berak ere zartu genuen meztua eta pasa genuen euskerara. Zartuen, ba, melodiak eta eta bai dira berak, baino azkenean nik erdi gure abestitat, abestitzat ez zela Bai. bai. Banogen taldeko Alex Irasusta eta Marke Lidigorasen adirazpenak entzun dituzue eta gogon hartu elkarrizketa osoki, baita diskauntako kantuak ere entzun izango dituzuela, bihar kantuzkanto emankizunean atxaldeko lauetatik aurrera. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didan. Horxe izan da gaurkoak eman duen guztian zule, nera letik besterik ez, biar arte izan ongea jo. jo. bakotsak be sekretia badu. Bekusegia. Ozan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zue? Zinema zitze egiten hastu mara asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da Baina helburua ez da eta bost klon, edo bost dantzari zinez perfektuak lehen. Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA